บุ๊กทูสี่เกตุรที่โรงเรียนมูกีโคลยเราอยู่ที่ไหน k ร r เมสเอสมารันเดมิส เราอยู่ที่โรงเรียน Mes esame mokykloje. เรากำลังเรียนหนังสือ Mums vyksta pamokos. นั่นคือนักเรียน Tai yra mokiniai. นั่นคือคุณครู Tai yra mokytoja. นั่นคือชั้นเรียน Tai yra klasė. เรากำลังทำอะไรอยู่ ką mes darome darysime เรากำลังเรียนหนังสือ mes mokomės mokysimės เรากำลังเรียนภาษา mes mokomės kalbą ผมเรียนภาษาอังกฤษ aš mokausi anglų kalbą คุณเรียนภาษาสเปน Tu m o กิซิสป s p a คาลบ l เขาเรียนภาษาเยอรมันยิ s m o k ุ s โว o ิช e คาล k a l b เราเรียนภาษาฝรั่งเศส m ม s m o k ุ m ิ s p r a n ซู z ุ k a l b าพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Jūs mokoties itālu kalbā. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Jie mokosi rusų kalbą. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Kalbas mokytis yra įdomu. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Mes norime suprasti žmonės. เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Mes norime kalbėtis su žmonėmis.